Radio Calimera. Para ti y para mí. Macadef. مرحبا بكم تشاو Buenos días a todos y... Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bon día. Radio Calimera. Bienvenue. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. pasado cosas reales. Durante una temporada nos sentimos ricos y luego ya no. Durante una temporada creímos que el tiempo era dinero, que si encontrabas el tiempo, también encontrabas el dinero. Podías ganar dinero, por ejemplo, volando en el Concorde, moviéndote deprisa, alquilar la suite grande, los teléfonos multilínea, pedir servicio de habitaciones por una línea, pedir a la Parcacoches por la otra, servicio premium, salir a las 9 y volver a la una. Descargar todos los datos. Abrir enlace con Praga, poner unas cuantas conferencias. Vender a Allied Signal, comprar Cypress Minerals, hacer las jugadas directivas necesarias. Enchufarse a este ciclo de noticias, ir directamente a los teletipos, concentrarse en dejar fuera el ruido. Pásame audio. Estaba diciendo siempre alguien en aquel estado enchufado nuestro. Esta historia la está moviendo Agents Press. En alguna parte del estado enchufado estábamos perdiendo cargamento. En alguna parte del estado enchufado estábamos perdiendo infraestructura, perdiendo sistemas redundantes, perdiendo gravedad específica. Por entonces la ingravidez parecía el modo más seguro. Por entonces la ingravidez parecía el modo en el que podíamos derrotar simultáneamente al reloj y a sus efectos, pero ahora veo que no lo era. Ahora veo que el reloj estaba haciendo tic-tac. Ahora veo que no estábamos experimentando ingravidez, sino el interesante fenómeno que en la página 1.513 del Manual Médico Merck, quinceava edición, se denomina depresión reactiva sostenida una reacción de dolor emocional al hecho de abandonar un entorno familiar. Y ahora veo que el entorno que estábamos abandonando era la sensación de ser ricos. Ahora veo que el fondo de cancelaciones no va a venir a liquidar esta quiebra por impago, pero entonces no lo veía. Aunque debería haberlo visto. Hubo indicios desde el comienzo señales que deberíamos haber registrado, procesado y cribado con vistas a su aplicación a la situación general. Véase, por ejemplo, el día en que vimos que los bancos les pasaban la factura a todas las superficies comerciales. Véase el día en que vimos que alguien les pasaba la factura a todos los bancos. Véase el día en que vimos que cuando marcábamos un número gratuito para hacer negocios en Los Ángeles o en Nueva York, ya no estábamos hablando con Los Ángeles ni con Nueva York, sino con Orlando o Tucson o Greensboro, Carolina del Norte. Véase el día en que vimos, y esto tocará la fibra de los pasajeros frecuentes de aerolíneas, que empezaba a hacer falta renovar el equipamiento en Denver, Raleigh Durham, St. Louis. Véase, mientras estamos renovando el equipamiento en St. Louis, la inacabada pero ya en bancarrota Gateway Airport Tower de allí, sus boutiques clausuradas, su ostrería cerrada a cal y canto, no más albornoces de tela de toalla en los búngalos vacíos y no más obsequios de cortesía en los cuartos de baño que ya no eran de mármol. Todo esto nos debería haber alertado en caso de que lo hubiéramos procesado. Pero nos estábamos moviendo demasiado deprisa. Estábamos viajando sin equipaje. Éramos jóvenes, y ella también. Muy buen día, bienvenidas, bienvides, bienvidos, bienvidos a todas a Osapo Concho, matutino de Radio Calimera. Dicen que cualquier momento es, bueno cuando a literatura y eh, las historias son son muy interesantes. Este o caso de de relato que, que escoitábamos o anaco de, de la obra su último deseo, una obra de la escritora Joan Didion, una Joan Didion que fai hay nada aí eh, esta noite noite boa eh, entrábamos da, da que, morría eh, e e queríamos hoy comenzar con ella dedicando ¿no? un pequeño anaco de, de a obra eh, también eh, escoitábamos ao principio el eh, o tema cuidar de, una colmea, que o de las colmeas que os traía la siente de Neboa. vamos a continuar ahora escoitando también. ya, ya estés en Cedeira o estés en la mismísima Canadá o donde quiera que estés, Vamos a escoitar este tema que fan eh, eh, Gaudí Galego con Iván Ferreiro, que se, se anomena Cedeira. E después también vamos a, a escoitar otro anaco de, de la obra de, de Joan Didion. De verdad que, que mucho moito que, que persona se se acerque, se aprope a, a, a obra, una obra muy interesante desde, el periodismo, desde la narrativa, una obra que saltó muy a la fama ¿no? porque escribió un libro eh, relacionado con la muerte de, de marido y e a poco tiempo fallecía también a, a, segua, a filla. precisamente o, o relato después de, la canción que escoitaremos, pertenece a, a, esta obra donde Posela pues, explica cómo, cómo a ser y ese proceso do, do, do dolo ¿no? se morre una, una filla pues las cosas nunca nunca son fáciles así que ahora os que que gustéis con este Cedeira Os egos da revolución están roupa cinguida Escalas en mundo maior copan todos os xous Describen un mundo invisible partido por catro Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas Se cadra diría pedreira da xubilación Poder deitarse e deixar que a vida te agache E nos en silencio escoitando este noso son Imos tan xuntiñas pola beira da canción Prende cameas, rompen 26 de julio de 2010. Hoy sería su aniversario de boda. Hoy hace siete años que sacamos de sus cajas las guirnaldas de flores y echamos el agua en la que venían sobre la hierba de delante de la Catedral de San Juan el Divino de Amsterdam Avenue. El pavo real blanco desplegó la cola. El órgano sonó. Ella llevaba jazmines de Madagascar blancos enhebrados en la gruesa trenza que le colgaba a la espalda. Se echó un velo de tul sobre la cabeza y los jazmines de Madagascar se soltaron y cayeron. La flor de plumeria que tenía tatuada justo debajo del homóplato se le veía a través del tul. Vamos allá, susurró ella. Las niñas con guirnaldas de flores y vestidos de color claro fueron dando brincos por el pasillo de la iglesia y se acercaron por detrás de ella al altar elevado. Terminados todos los discursos, las niñas salieron detrás de ella por las puertas principales de la catedral y pasaron rodeando a los pavos reales, los dos pavos reales azules y verdes iridiscentes y el pavo real blanco, hasta la casa capitular. Allí había sándwiches de pepino y berros, una tarta de color melocotón de Payard y champán rosado. Todo elegido por ella. Elecciones sentimentales, cosas que ella recordaba y también yo las recordaba. Cuando ella dijo que en su boda quería sándwiches de pepino y berros, yo me acordé de ella poniendo los platos de sándwiches de pepino y berros en las mesas que habíamos colocado alrededor de la piscina para el almuerzo de su décimo sexto cumpleaños. Cuando ella dijo que en su boda quería guirnaldas de flores en lugar de ramos, yo me acordé de ella con tres o cuatro o cinco años, bajando de un avión en el aeródromo Bradley Field de Hartford, llevando la guirnalda de flores que le habían dado al marcharse de Honolulu la noche anterior. Aquella mañana estaban a seis grados bajo cero en Connecticut, y ella no llevaba abrigo. No lo había llevado cuando salimos de Los Ángeles para ir a Honolulu, y no había entrado en nuestros planes ir a Hartford pero ella no había visto problema alguno. Los niños con guirnaldas de flores no llevan abrigo, me explicó. Elecciones sentimentales. El día de la boda a ella se le concedieron todos sus deseos sentimentales salvo uno. Ella había querido que las niñas fueran descalzas por la catedral. Un recuerdo de Malibú. Ella siempre iba descalza por Malibú. Siempre tenía en los pies astillas clavadas del porche de madera de secuoya astillas del porche y alquitrán de la playa y yodo para los arañazos de los clavos que habían en las escaleras que bajaban del porche a la playa. Pero las niñas tenían zapatos nuevos para la ocasión y querían llevarlos. El señor John Gregory Dunn y señora solicitan el honor de su presencia en la boda de su hija Quintana Roo con el señor Gerald Ryan Michael el sábado 26 de julio a las 2 en punto los jazmines de Madagascar, ¿acaso también eran una elección sentimental? ¿Acaso ella recordaba los jazmines de Madagascar? Era por eso que los había querido. Era por eso que se los había entretejido en la trenza. En la casa de Brentwood Park, en la que habíamos vivido de 1978 a 1988, una casa lo bastante decididamente convencional, dos pisos, distribución con vestíbulo central, ventanas con persianas y salitas anexas a cada dormitorio, como para parecer in situ idiosincrásica. La casa residencial en Brentwood de mis padres fue como ella llamó a la casa cuando la compramos. Una niña de 12 años dejando claro que no había sido decisión de ella, que no era de su gusto. Una niña reivindicando la distancia que todos los niños se imaginan que necesitan. Teníamos jazmines de Madagascar plantados al otro lado de las puertas de la terraza. Cada vez que yo salía al jardín pasaba rozando aquellas flores con textura de cera. Al otro lado de las mismas puertas también había lechos de lavanda y de menta, una maraña de matas de menta, siempre lozano gracias a un grifo que goteaba. todo estava tão claro, mirei um lugar, um poço sagrado, sonhei que o meu filho está Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Radio Calimera. Alternativa. Seguimos aquí os sapoconchos, o matutino da Radio Calimera. Hoy falamos con Fernando Lacazi, el presidente de la Confederación Dampas Galegas. Eh, ben, queríamos falar porque porque vemos, ¿no? como como últimos días los eh, últimos tiempos, ¿no? A, educación eh, pública eh, está sufriendo una real, amenaza en, decir que, no hay una real de las administraciones por por el, ensino, el estudio de, ensino público. Eh, queríamos un poco, ahora que, estamos eh, rematando o ano, saber un poco cae la situación de o, un poco de balance de, que no, nos encontramos. Eh, antes que, nada, eh, buen día, Fernando. Hola, buen día. Nada, pues un, poco ISO, ¿no? Vemos eh, diferentes noticias por, por diferentes eh, temáticas sobre el tema de, eh, la, enseñanza pública en, en Galicia. que queríamos saber un poco desde a vuestra plataforma que Cuál é a situación que, que estamos vivindo estos momentos? Bueno, a situación do ensino público galego leva moitos anos sendo a mesma. É unha situación de pouco investimento, desatención, se, se mantén baixo moi mínimos e sistemáticamente está <clears throat> vendose recortada cada vez máis en canto a atención e en canto a presupostos. O ensino é un fenómeno que se plasma realmente en persoal, en capital humano, en profesorado, en, pro, en profesorado e en personal de atención, ¿no? que ambos os dous son exactamente igual de necesarios. Mm. Eh, si, si aí onde se ceban os recortes, pois pues evidentemente o seu nivel de calidade eh, redúcese eh, escandalosamente. Non quero dicir con isto que non sexa tamén moi necesario unha inversión sistemática en infraestructuras, en conservación desas infraestructuras en establecemento de outras novas e máis modernas, mm. pero realmente eh, pasan a un segundo plano cando o problema que estamos tendo dende hai prácticamente dende que a actual presidencia da Xunta ganou as primeiras eleccións, o problema está sendo o recorte endémico de profesorado, non tanto nos postos fixos, sino eh, tamén, o sea, aparte dos postos fixos, tamén na simple cobertura de baixas ou nas internidades constantes, nas sustitucións mal planteadas, etcétera, etcétera. Sí, porque hay uno, uno, unos días eh, limos eh, en, eh, a prensa non eso que, que non, no, no se iban a, a cubrir as, as prazas eh, de, de, de, os, de, de os profesores ou as profesoras que, que, que tigueran alguna, alguna baixa. A ver, eh, sistemáticamente uh -huh. a Xunta non cubre as prazas, as baixas que non teña previsto que vayan durar máis de dúas semanas. As baixas ocasionais que se poden dar en calquera un catarro, <laughs> simplemente, non? calquera circunstancia, eh, pasa en calquera traballo, e nun centro docente evidentemente ti non podes deixar o teu traballo para despois, porque o traballo é ir a clase a esa hora e atender o alumnado que tes diante. En consecuencia, esa baixa ten que estar sempre coberta. A dinámica da xunta nesa, como decía antes, nesa, nesa fórmula de recortes sistemáticos, a dinámica da xunta consiste en non, non facilitar personal de sustituto cando, cando se prevé que unha baixa moi curta e, e solucionar esa baixa co, co personal que está de garda nos diferentes centros, centros escolares. Que pasa? Que o personal que está de garda, pois, pues, pode tranquilamente non ter a especialidade da persoa que falta, é o, é o máis cotián, pode ser un persoal de garda, sobre todo en secundaria, distinto en cada hora, porque, bueno, pues porque o persoal de garda anterior ten que dar as súas clases e, aquí aparece outro diferente, e en resumidas contas, cando se producen ese tipo de baixas, os pequenos están atendidos, atendidos no senso de, de que non están sós, pero están desatendidos en canto á súa realidade académica. Isto no, no último mes de decembro veus especialmente agravado porque a decisión da Xunta foi non cubrir as baixas que se, que se iniciaran xa nos últimos días de novembro, contando que pois pues, xa estábamos case a final de trimestre, entón será cartos que forraran. Bueno, todo eso é tempo perdido en proporcións enormes para o alumnado afectado. Queríamos eh, pre preguntarvos, eh, porque de, lendo algunas da, das últimas noticias ¿no? de, do, de diferentes temas sobre tema de, de dereitos de, de as familias, pero tamén sobre tema a, anteriores, ¿no? como tema de, de a gratuidade de, de os libros ou de transporte escolar, eh, o que sí que no, notamos, eh, vos que eh, levades ya ca casi, o sea, oito años eh, de, de, de a, desde que o formasteis como, como esta confederación de AMPA, Es que hay una... digamos, no sé cómo, cómo anomenarlo, ¿no? Pero, pero un no querer realmente que, las familias e personas de, que tienen fillos e fillas en las escuelas participen en, la, en, la toma de, decisiones de lo que es el ensino público. Esto es constante. Realmente, como decirlo, somos un país, visto en sentido social sí. bastante menos democrático do que nos gusta creer. A participación das familias no ensino público é unha premisa constitucional que se refire aos órganos de control do goberno dos, dos centros, pero tamén é sobre todo unha necesidade educativa, porque mentres non entendamos que o ensino é, é un traballo común, de toda a comunidade, do propio alumnado, das familias, máis do profesorado e, bueno, e en certa medida tamén da administración. Mentre non entendamos iso, pues non, non conseguiremos evolucionar aceitadamente. Pero repito, que somos un país que é moi acostumado a un réxime dictatorial ou de orden hmm. e mando e que eso conformou un modelo de centro escolar onde a dirección eh, ten todo todas as decisións na man ou, pre, ou pretende telas e que se considera que esa é a parte boa, ¿no? E encima aquí temos un, un modelo de goberno que aposta claramente ou un partido de, de goberno que aposta por ese modelo. Necesitamos moita formación para entender que a colaboración entre diferentes partes da, de, cal, de calquera polinomio, ¿no? Eh, mm. no, que, no que se incluan as persoas, resulta máis complicada de xestionar, indiscutiblemente, pero tamén resulta moito máis fructífera. Entón, eh, de momento, aínda estamos na parte de que é complicada de, de xestionar. Para as direccións dos centros, que os entendo, dar paso ás opinións das, das familias resulta un traballo suplementario para que non teñen demasiado tempo. Para as familias que non temos esa formación de participación, eh, resulta frustrante intentar facer algo e atopar un muro diante, e para, para o profesorado, pues, pois, normalmente o que o perciben esa participación familiar, en lugar de verla como unha oportunidade educativa, vena como unha intromisión laboral. ¿no? ¿Esto como se soluciona? Pues probablemente reinventándonos e eh, intentando entender entre todos que as cousas non dependen de ninguén de nós, dependen do conxunto. Uh -huh. E que ese, ese conxunto eh, debe empezar a traballar de outra maneira. Como decía antes, con máis confianza, con máis seguridade no resultado e tamén con máis coñecemento de que os pasos son complicados, porque ponerse de acordo sempre é moito máis complicado que seguir unha orde, o que pasa que eso é, é máis productivo. Sí. pour primera. Rompendo a incomunicación Un outro xeito de informar Tamén eh, queríamos un poco, eh, vendo ¿no? os, os retos en que nos enfrentamos, e, también eh, vendo también a, últimas noticias del tema de, de, de del tema de vemos como como lugares eh, eh, lugares ¿no? donde a, a sabe qué va a pasar eh, ahora cuando comence el nuevo año. se, se deben eh, os, os fillos e as fillas ir, ir aos colegios o no? eh, falta, bueno Creemos que, que es algo de tamén que vene de lonxe, non? Pero que, que estos dos, dos últimos anos se, se ha posto moito máis en, en evidencia que é a falta de do comunicación e a falta de, de previsión. Están sendo estes dos últimos cursos, non? bueno, ou incluso estes tres, porque o curso sí. de Sano de 20 rematou como rematou. Están sendo moi difíciles e tampouco tampouco podemos facer unha lectura extrapolable de, da totalidade do, do tempo como unha verdade homoxénea, porque as circunstancias sanitarias foron son tremendamente diversas. Non? Entón, son eh, temos que adaptar o noso discurso, tanto o que facemos nós como que como que criticamos da administración, hai que adaptarlo á realidade que está vivindo en cada momento. Non? non ten nada que ver o que estamos vivindo agora mesmo con a situación de contagios masiva co que vivíamos dous meses atrás onde parecía que todo se estaban camiñando a solución do problema. Dito isto, o que está claro é que a, a, a pandemia vai marcar un antes e un despois da mesma estupidez. O sea, se antes se facía mal, o que estamos conseguindo aparentemente é que despois se siga facendo igual de mal. Non estamos utilizando a pandemia como un diagnóstico da circunstancia para poder cambiar a outra fórmula distinta. Explícome, a falta de participación, de comunicación na comunidade educativa entre uns e outros foi a principal causa da catástrofe académica que pasou despois da pandemia. ¿no? Por suposto que houve unha causa fundamental despois, no momento en que se inicia, quero dicir. Por suposto que houve un, un problema fundamental que era que somos un país inmensamente analóxico, o sea, aquí non sabía manexar o mundo digital ninguén, nin o alumnado, nin as familias, nin o profesorado, nin as direccións, nin a propia administración educativa. E tampouco se avanzou nada nese campo. Eh? O que tamén se viu claramente é que no momento en que un, un pai e unha nai teñen que poñerse a eh, continuar o traballo dun docente, que foi o que pasou en marzo de 2020, porque o docente desapareceu como realidade física, ¿no? ou, ou, ou, o desapareceu o alumno, pero bueno, te, desapareceu a aula en todo caso. No que se viu é que o, o pai ou a nai era incapaz de seguir ningún tipo de ritmo porque non sabía onde estaba, non, non, non só pola súa moi evidente falta de, de profesionalidade no tema, sino porque eh, non, non sabíamos que estaba pasando nas aulas, non había contacto co profesorado e, eh, polo tanto, vivimos realidades como, como diferentes. ¿no? Eso é o que eu facía referencia antes cando dicía que unha comunidade educativa moderna ten que ser unha comunidade coordinada e que persiga un objetivo eh, común e único que a formación o máis integral posible do, da xente moza, da xente nova. Se a escola non consigue introducir as familias dentro ou as familias introducir a escola na casa, me da igual <laughs> como cada quen queira, a velo, seremos sempre unha sociedade fraccionada. E os, os rapaces recibirán unha formación na escola que será fundamentalmente académica, que en moitas ocasións pode ser controvertida en relación a que reciban a casa, porque tampouco estamos xa nun mundo no que a escola sexa o templo do coñecemento e as casas o templo da ignorancia, máis ben está todo entremezclado, non? Entón, temos que camiñar cara, cara a ese mundo. O problema que ten que, que todo ese coronavirus é que, salvando o que te decía que é unha circunstancia cambiante que require tamén un discurso de amabilidade, no? de, de, de entendemento dese cambio, salvando iso, ninguén está intentando realmente facer un, un cambio en positivo que se está demandando por todas partes. ¿no? En, ese, en ese cambio en positivo de, de, de que falas, quería, queríamos eh, facerte unha una pregunta desde a túa experiencia, eh, si, si por o que sea eh, as circunstancias o, o, oxalá non, no? pero obligan a, a, un, a que non se teña que ir a, as presencialmente. É dicir, vimos que cando a primeira golpe do, da pandemia e o confinamento que, que moitas familias, eh, máis alá de, do desconocimiento técnico do, do cando guardamos do, do digital, había unha, unha mancanza de, de, de non só de dispositivos, sino de posibilidades de, de comunicación o, o, on lo digital, o que provocó eh, o que provoca lo que se anomena unha, unha brecha ¿no? de, de digital en el tema do, de, do ensino público. Isto pode eh, tornar a, a, a, a pasar eh, se, se tenemos que, que deixar e de ir ás aulas presencialmente? Eh, sí, a fenda digital sí. que es que muitísimo moitísimo máis mental que real está exactamente no mesmo lugar que estaba en marzo de 2020 precisamente polo que digo porque a fenda digital non é simplemente a, a existencia e existencia de aparellos digitais ou de comunicacións iso é unha realidade práctica na que se avanzou en comunicacións moi pouco seguimos tendo en grandes son zonas de sombra eh, no país e non necesariamente, por suposto, no rural máis apartado, pero tamén nas beiras das cidades ou en, de, ou en determinados barrios de carácter eh, económicamente menos favorecido. É un problema real, é un problema real a falta de dispositivos en moitas casas, pero o problema fundamental está na, na, na falta de vida digital real que hai na, na sociedade galega. É dicir, hai, se unha familia non ten un ordenador, na casa, aínda que lle facilites un ordenador, non a digitalizas, porque eh, se non o ten, eh, obviamente, por, hai que supoñer que por falta de medios, pero tamén é eh, por falta de, de coñecementos. Ninguén eh, lle aparecen os coñecementos inmediatamente en canto ten un ordenador. O coñecemento non é acender o ordenador, o coñecemento é saber incorporalo na vida, utilizalo con naturalidade e aproveitalo. Se non o tiñas, dificilmente o vas facer porque te o poñan diante. A gran fenda digital está no que che dicía antes, en que nin o profesorado sabe o que é un ensino a distancia, non o sabe non porque se sean torpes, non o saben porque porque non están preparados, non, non nos pasa eh, a calquera de nós. Eh, nin o alumnado tampouco sabe, o alumnado é torpísimo no manexo de ferramentas digitais para fines para fins non lúdicos, e eh, nin as familias tampouco teñen interiorizado o que significa que os seus fillos eh, traballen con ordenador, traballen, traballen, non xoguen, traballen, cun ordenador dun xeito constante e sistemático. Non? Por poñer un exemplo, un ordenador implica un respeto no espazo enorme, porque ti non podes convivir con con papá e mamá facen, cacharreando na cociña metas ti estás intentando atender a, a, un, a un traballo digital que require interacción con outras persoas. Por poñer un caso, non? necesitas horarios, necesitas eh, espazos, necesitas dispositivos. En que se avanzou Non se avanzou en nada, porque o, o modelo que a Xunta deseñou foi simplemente digitalizar o que xa o que era analóxico dun xeito lineal. Se crearon un montón de aulas virtuais, nas aulas virtuais se poñen contidos, e o alumnado recibe eses contidos e os vuelca de novo na aula virtual, pero eso non é ensino digital, eso é mensaxería. é ensino digital de verdade, na utilización dunha fórmula diferente de, de comunicación, non avanzamos nada de nada de nada. Por poñer un caso, son contadísimos os exemplos nos que se falou nos que se a, a, a digitalización chega á aula. O, o que se intentou facer son relacións digitais bipersonais profesorado cada alumnado, ¿no? pero cada alumno co seu docente. É, é absolutamente absurdo eliminar as aulas o concepto de colectividade hmm. do ensino. ¿no? E, sin embargo, neste ensino digital que se deseña, que non o é, se elimina totalmente o concepto de aula a comunidade desapareza, é, é, é, é cada aluno, cada aluna cos, co seu docente. Tá? Non avanzamos es, esas mensaxería, sin máis. Es, escoitándote, é dicir, eh, venen a, a mente, ¿no? É dicir, a Machine, eh, que, que tal volta, ¿no? É dicir, eh, unha una mancanza meirande de actual, de actualidade, é... Eh, eh, a, a actualización do, do currículum, pero non só do, do que se do que se se, eh, eh, en el ensino, ¿no? sino tamén eh, de, do currículum de, de, de la carreira de, de, de, mestría, ¿no? es decir, eh, como, como que hai moitos contidos eh, totalmente desfasados e outros contidos que serían esenciais que, que os, os mestres e as mestras non están eh, recibendo, sinón o fan eles por a, por a seua propia decisión. É un, un, unha conclusión que eu creo que é a máis generalizada de todos, non? Mm E, e eso sí que é algo puramente gubernamental. Ah, eso é a administración educativa, non só a galega neste caso, tamén a española, que é responsable de boa parte dos currículos académicos, pero tamén da maneira de selección do profesorado, do, dos, dos apoios que se lle ese profesorado, do que se lle exixe. A formación do profesorado neste momento, como, como tal docente, como transmisor, de, como educador, como transmisor de coñecementos, como eh, colaborador social, é realmente moi pobre pero é pobre, sempre o digo, non é en absoluto culpa deles, é pobre porque a súa formación, formación exixida para estar e para acceder nunca se fixou nes, neses aspectos, non? Temos moitísimos docentes, a práctica totalidade de secundaria e unha súa parte de primaria, que aprenderon sobre a marcha, aprenderon docencia sobre a marcha. Dende ese punto de vista, incluso habría que aplaudirles a todos, porque o nivel de ferramentas que tiveron foi moi pequeno e chegaron en moitos casos a posicións dun traballo ben feito. Pero claro, isto non se pode eh, estar eh, multiplicando constantemente, non? É necesario outro concepto de docente, porque o concepto de docente trans, transmisor de coñecementos teóricos está superado pola realidade na que esos coñecementos teóricos están ao alcance de calquera. Ti non, non necesitas que ninguén te explique ou te intente meter na cabeza todos os datos, todos os pasos aos que podes acceder en calquera momento. Ahora non se falta ir a unha biblioteca para coller unha enciclopedia. Esa enciclopedia eh, te la man constantemente. Non? Esa parte de coñecementos sí. <clears throat> de, de acceso ao dato sí, sí que estea na, na cabeza do alumnado e tamén está na, na do profesorado cando, cando non actúa como tal. Pero bueno, é certo que estás dicindo, necesitamos outra carreira, necesitamos outra forma de seleccionar o profesorado e necesitamos outra expectativa do que un alumno unha alumna vai recibir na escola. Non, non queremos robarte moito máis tempo e agradecemos que, que podas falar hoxe con, con nós aquí a Radio Calimera, pero sí que queríamos falar, eh, a, a menos comentar do, do, dos temas, ¿no? Eh, falabas tú antes do, do tema de, do ensino en, en, en lo rural, Eh, queríamos saber eso, ¿no? ¿Cuál ¿Cómo está o ensino actualmente en lo rural galego? Sabemos que ah, generalizar siempre eh, es peligroso. Eh, también queríamos un poco saber a, situación cuando falamos de, aquellas personas que, que necesitan, pues eso, ¿no? El tema de, la diversidad o tema de, de la inclusión, es decir, eh, son rei, reitos onde os quedan moitas moito camino e moitas cosas que, que, que voltar, non? Sí, o tema do rural galego empezou por aí. Sí, sí. É un tema é un tema moi curioso porque atopámonos cun modelo de ensino excelente, excelente porque se reúnese eh, na maior parte do, dos casos a todas as condicións para que se dea un ensino magnífico, pouco alumnado, pouca ración aulas, necesaria convivencia entre, entre alumnos de diferentes idades e capacidade do, do profesorado que adoita ser en medios rurais o máis novo para ter pues, eh, ocios entusiastas ou eh, creativas. Ah, xuntase iso con unha eh, espada de Damocles permanente encima de todos os centros nos que lle din que se vai pechar, que non hai suficiente alumnado en aulas, que o ano que ven desaparece este curso, desaparece esta especialidade ou desaparece a escola inteira, non? Entón, eh, temos o exemplo de como se poden facer ver as cousas e ao mesmo tempo a visualización clara de que esta administración non lle interesa en absoluto utilizar eses medios, non? Sí. Ahora mismo en pandemia, no rural non houve que facer casi nada. O sea, xa non había problemas de, de aulas abarrotadas, nin de colexios abarrotados. Era o lugar idóneo para estar. E en lugar de collelo como exemplo a seguir, o que se fai é intentar pechalo. Entón, a situación do rural, os que están agora mesmo nun colexo rural están estupendamente, con casi toda a probabilidade. Que lles pasa? Que non teñen asegurado seguir estando así o curso que ven e que evidentemente, eso sí que é certo, según vas avanzando de nivel no ensino, atopanse con que lles faltan especialistas nas diferentes materias complementarias. ¿no? Claro. Un ensino rural de primaria vai superando mal que ven ter ou non ter profesor de inglés ou de gimnasia. Un ensino rural de secundaria pois, pues, xa empeza a notar máis carencias evidentemente porque necesita cada vez máis especialidades diferentes para poder acceder a outros graus de, de aprendizaxe. Pero en conxunto, repito, o maior problema está aí. A realidade é debería estar sendo moito máis aproveitado que está. En canto a atención á diversidade, eu creo que se fósemos un que non somos, xa adianto, se fósemos unha sociedade avanzada, eh, todos estaríamos mirando para o chan. A atención á diversidade no ensino público é prácticamente inexistente, porque a, a diversidade non é eh, as catro pinceladas de accesibilidade que se poden dar en algúns centros, que nisiquiera siquiera as hai en todos, nin a celebración de días de e cousas dese tipo. A atención á diversidade consiste na clara idea de que calquera persoa ten dereito a entrar no centro educativo e recibir toda todos os apoios que necesita para desenvolver todas as súas potencialidades. Eso que estou dicindo require unha cantidad impresionante de persoal pero impresionante, porque en mm. ocasiones es evidente que un docente que se enfrenta a un aula de 25 nenos o de 30 o de 35 en secundario de bacharelato, ni ni nin todos los conocimientos necesarios para toda casuística, ni tengo tiempo para desenvolver esos conocimientos en la que os teña, sin atender parcialmente a toda aula. Necesitas profesorado de apoyo, necesitas formación específica, para moitos casos que non que non coñeces e necesitas capacidade de seguimento deses casos. Todo iso require moito máis persoal e moitos máis medios. E non é outra forma, eh? Que todas todas as campañas que se fagan de que se pode facer máis por menos, que foi un dos eslóganes máis gilipollas que sacou o Partido Popular, porque non se pode, sí. non se pode, claramente de que todo cuestión de vontade, de que se un quere, todo eso mentira, o sea, ni é cuestión de vontade, ni se un quere pode, pode derrubar montañas. O que fai falta é, é ter medios, o que fai falta é ter medios, ter coñecementos, ter persoal, ter medios físicos, en moitos casos, medios adaptados, e despois atender a xente. E isto é un problema de investimento máis que ningún outro, porque ao final o que, o que a xente moitas veces, a propia sociedade, non entende con claridade ou non entendemos, é que desatender a un neno ou unha nena en inicio é crear un problema moitísimo máis grande o caso o paso dos anos. É crear probablemente unha persoa moito máis dependente, con moitas menos capacidades para vivir por si sí mesmo e que vai demandar un gasto social moi superior ao que, o que, o que demandaría de ser atendido no momento axeitado cando empeza a, o seu desenvolvemento vital. Pero volvemos a ter novamente unha consellería cortoplacista que pensa que aforrar consiste en non gastar, que eh, elimina os dereitos de, de moitos mozos e mozas, de moitos nenos e nenas, simplemente por, por, por non poñerles o, o, en moitas ocasións pequeno apoio que, que precisan. Eh, y, así para, para rematar por, a, nuestra banda, eh, un poco eh, te escuchamos, ¿no? E también hemos leído alguna entrevista a, ti, e a otras personas relacionadas con, el mundo de, la educación pública, ¿no? De todo el ensino público. eh, un pouco non, eh, falabas tú ahora de, de voluntade, non? En, pensamos que moitas veces eh, tamén, non? é unha palabra desgastada no sentido de que a voluntade sin acciones reais non pensamos, non sei, eh, que non, non sirve de nada, pero a máis eh, temos, non sei, vos que eh, camináis xa casi a, a unha década desde que arrancastes con, con esta co confederación de dampas galegas, é dicir, que, que moita, moitas veces, é dicir, desde as administracións, eh, máis que unha mancanza, hai unha aposta real por, por, por a educación, pero non na pública, sino en acabar desfacendo o que o sistema de, de ensino público tan tan importante, pero tamén, non, no sei que pensas tú, notamos que moitas veces es, en las reunións, en os eh, hai moito de pose de de de ara digo o dixo isto para para foto, eh, pero en realidade eh, ca, cada un eh, do, do tema político va con o seu discurso e, eh, eh, non acaba escoitando e, eh, e, eh, eh, isto fa que, que, no, que non podamos avanzar e que non podamos transformar as cousas. Cando me preguntan que despois de todos os anos que, <clears throat> que levo traballando nisto e con toda a humildade, que decir, que non son son, <laughs> son un, un profesional do voluntariado, non de outra cousa. Non? Sí. Sempre digo que o maior problema que temos é a falta de, de entendemento de, de en que idioma estamos falando. Né? Cando digo que idioma, obviamente non falo de si falo en galego ou falo en inglés. ¿no? Hmm. Falo en que idioma conceptual. ¿no? E te cando falas coa Administración Educativa Galega, que aquí, por lo menos a que me tocou a mí, por exemplo, no mesmo do mesmo da mesma cor política, descubres que estás falando de ideas diferentes. Hmm. Entonces, eh, digamos que os discursos tocan con co muro que teñen en fronte de, de incomprensión non é tanto que haxe unha pose, que sí que existe, existe un discurso formal que todos podemos dar eh, o, o redor de, de catro ideas que se aceptan como boas, pero que están ocas, ¿no? uh -huh. como <clears throat> que existe reais diferencias ideolóxicas en canto que debe ser o ensino Eu levo moitos anos oindo falar, porque además me tocou vivir toda, toda a etapa LONCE, LONLOE, etcétera, eh, de que xa vai sendo hora dun consenso educativo, e demais digo, non, eu non quero un consenso educativo, se o consenso educativo implica que teño que aceptar determinadas ideas claro. de, acad de academicismo decimonónico que eh, son absolutamente inasumibles no momento actual, absolutamente inasumibles. O sea, temos que o que temos que empezar a pensar e a entender é que o que queremos de educación eh, o uns non é o mesmo que queren outros. Mm. Que o, o, o actual equipo de goberno ten unha idea dunha educación, de, da, da educación dentro do punto de vista académico, e que outras persoas temos unha idea de educación dentro do punto de vista da formación integral da persoa e concedemos ao academicismo un valor bastante pequeno na etapa que estamos falando do ensino obligatorio. Mentre sigamos pensando que no fondo todos queremos o mesmo, pois seguiremos todos caendo no mesmo erro porque non queremos o mesmo, non pretendemos o mesmo e ademais temos lexítimo dereito a pretender cousas diferentes. Tamén hai que respetar a diversidade ideolóxica neste, este, sentido, que eh, na que entra tanto a crítica como como a elaboración dun discurso en da que non se xo que un quere. A realidade está en que para un sector igual identificado coa dereita ou co centro dereita, a educación é unha fórmula para chegar ao mercado laboral e desenvolver unha vida unha vida económica e para outro sector que se identifica bueno, pois que as posturas máis máis de esquerdas quizáis, hmm. a educación é unha fórmula para que para ter cidadáns eh, libres, informados e críticos que eh, se xan después de desenvolver a su vida y e aparte económica sea una de las múltiples consecuencias. Eso que te puedo <laughs> decir sobre a mí sí, no, Claro, si sí, un poco de hablar de, esa experiencia eh, también e te escoitándote tamén, ¿no? E porque una dos también las últimas semanas, ¿no? se ha puesto muy en, boga o tema de de, de, ¿no? Es decir, seguimos hablando o pensamos, ¿no? sé, de, un sistema donde onde no, non hai unha aposta real por, por el ensino en, en, en galego, en lingua galega. No, non hai unha aposta real por el ensino en lingua galega porque non hai unha aposta real por el ensino en, en cultura de proximidade, non? Uh -huh. Quero dicir, nós aquí temos un problema que se identifica para nós a crítica ou a, ou a predisposición a, a, a ter unha, visión é moi fácil porque nós podemos identificar o espacio xeográfico, o espacio lingüístico, o espacio cultural. ¿no? Nós somos galegos, estamos en Galiza, falamos galego. Bien, é, é fácil. ¿no? Temos unha historia, temos unha tradición, temos uns costumes e temos unha, unha peculiar maneira de ser. Por lo tanto, eso pode, non somos os únicos. Pero se si pensamos nun señor de calquer outro lugar, non vou poñer un nome <laughs> porque sí, tampouco sí, sí. se trata disso, pero calquer outro lugar que, que identifiquemos mentalmente con a comunidade máis ampla ten o mesmo problema. Eh? O sea, a, a formación que se está dando non se vai corresponder co seu espazo, ca súa cultura que tamén van ter, inda que non teña unha lingua propia, e vai ser un vai ser unha formación eh, dun, dun modelo de estado bueno, pues que, que, que, que non se corresponde co que está vivindo ao lado, ¿no? creo que o feito de que aquí non se, non se estude, non se defenda ou non se utilice fondamente a, a lingua galega ten máis que ver coa concepción utilitarista do ensino, con esa visión de que o ensino ten que dar lugar a un traballador ou a un profesional exitoso, que cunha, que cunha xenreira específica sobre a lingua que tamén existe, ¿no? Pero fundamentalmente é un concepto de utilidade. Claro, os que defendemos a educación, como decía antes, con, con un concepto de utilidade persoal, entendemos que unha mes desas utilidades persoais está na implicación ca propia contorna. ¿no? entonces porque o, o, o máis interesante de estar aquí é ser galego. Despois, a partir de que, de que te concibas como galego, tamén te podes concebir como outras cousas a maiores, ¿no? Pero si, si, si empezas a tua vida concebíndote como un señor de fora ou como unha <laughs> señora de fora, pois pues dificilmente vas a ver moi ben onde andas. Repito, todo ronda ao redor do mesmo, unha cuestión de, de interese. Pois a verdade é que, que estamos moi moi agradecidas, eh, de, de, desculpa por, por casi este atraco que te, que te Nada, fizemos <laughs> no, no. en estas datas tan tan senlleras, no? e tan sempre co complicadas, onde tamén están habendo moitas moitos cambios, eh, bueno, por, por as circunstancias que estamos vivindo, eh, só so, si ti queres engadir calquer cosa, nos encantado de que o fagas, eh, Fernando nada, no, creo que xa vos, xa vos contestei <laughs> prácticamente a todas todas as ideas que teño. O único que hai que engadir a isto é mm. que eh, todo todo neno, toda nena eh, galega no noso caso, como se non o fora, debe ter os mesmos dereitos a, a chegar o máximo do que el poida ser. Cortar eses dereitos non é unha crueldade, eso sería eh, utilizar palabras eh, demasiado personais, é unha ilegalidade. E é así como, como debemos entenderlo, que todos nacemos co mesmo nivel de dereitos e o feito de que non teñamos a capacidade para reclamalos, a capacidade económica, a capacidade formal, para reclamalos non lle concede a aqueles que, que deben fornecernos deles o dereito a eliminarlo. Eso, ilegal, ilegal e ademais é indigno. E nada máis pues con esa con esa idea e eh, con, con esa también de, denuncia, ¿no? No, no, no quedámonos eh, iso eh, agradeciendo nuevamente eh, e eh, quedando os micros sempre que, que querades a, abertos para, para falar da, da educación porque creemos que, que es algo moi moi importante que moitas veces está moi moi atacado e moi pues eso, na educación eh, pública como, como outras, ¿no? Outros facetos da, da vida pública que estamos vindo tamén, ¿no? El tema da saúde, eh, el tema do, do traballo, é dicir, de, de moitos, de moitos temas está está sendo verdadeiramente atacado. Que, que moitísimas gracias, bo, boas festas e que, que sempre que grades aquí aquí estamos. Grazas. ben, grazas, boas festas ben para vos. Hasta logo, Gracias, hasta logo, Os Sapoconchos Criu. Radio Calimera. para ti, para ti, es para mí. Es para mí. Nos tienen engañados con el bozal y la gente por la calle se lo pone tan normal. Apaga la puta tele, esa máquina no es genial. Ahí fuera hay un puto mundo para explorar, te hablo de algo espiritual. No me creo nada de vuestra energía. Me han intoxicado con chorradas y mentiras. Matan a las taras, parchean las averías. Yo no fui una abeja negra, fui una abeja enfurecida que jamás sigue el rebaño. Paso de vivir en vuestro engaño. Mira el tiempo, te roban los años. Ya vives sin sueños, no sirve de nada subir peldaños. Si te mueres solo en el intento, lucha y ves al tanto. Disfruta del tiempo y hazlo lento. Dentro de mi tarro, miel el pa'unazo no sé lo que tengo. Somos más capaces, sé lo que hablo. He visto en mis ojos un infierno. Y era por la sociedad me estaba haciendo daño. Tú fuiste pequeño, tienes traumas frutos del antaño. Crecerás con ellos, nadie va a salvarte, sin inhumano. Salta de la barca y suelta el remo. Nada con toda tu fuerza busca un sitio bien lejano. Ahí fuera hay monstruos que matan por dentro. No hay un sitio fijo para el encanto. Siempre hay un malo para cada cuento. Así que no te creas nada de nada que nos tienen engañados y acabas en un loquero colocado, siempre sin saber qué te ha pasado, así que no te creas nada. Que nos tienen engañados y acabas en un loquero ese virus era intencional Mira, yo no estoy en venta, que me alimenta. Aparte de malas noticias y facturas entre tu cobro y mi deuda. Aparte de un mundo que me revienta, que hace que no me quede esperanza y que mi danza rompa en quiebra. Casi no respiro, pero vengo y canto lo que escribo. Tengo que hacer que tú sigas vivo, porque tengo a más de una que si yo me mato, tengo claro que también buscan pistola para un tiro y ¡BAM! Otra más en el registro, incremento en tasa de suicidio. Esto es un delito, matas o mueres por el camino. Vives de borrego de delirio, tan cerrado el negocio, te han puesto barrotes en tu casa. Mira el cielo y dime qué le pasa. Hay una tormenta que no cesa, un caparazón que te colapsa. A mí ese bozal me sabe a mierda. No te creas nada de nada, que nos tienen engañados. Te acabas en un loquero colocado, siempre sin saber qué te ha pasado. No te creas nada, que nos tienen engañados. Te acabas en un loquero colocado, ese virus era intencionado. Nos tienen engañados con el bozal. Y la gente por la calle se lo pone tan normal No quiero este mundo, te hablo de algo espiritual Apaga la puta tele, esa máquina no es genial Seguimos aquí os Sapoconchos, o matutino da, da Radio Calimera. Eh, outro, outro, outro día falábamos con, con Flora, con ella é eh, médica da atención primaria no Centro de Saúde de, de Astrada. Eh, notábamos e eh, o comentábamos, mm, eh, pois iso, no? como, como están eh, en isto momento mois e eh, moitas profesionais de, de a saúde que se ven totalmente desbordadas e eh, colapsadas pola situación que estamos vivindo. E hoxe eh, vamos a falar con con Jesús Sueiro, el que él pertenece a la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Eh, antes que nada, eh, moi, moi bo día e moitas gracias, Jesús. Nada, bo día, encantado de saudar. Nada, un pouco, pois, pois iso, ¿no? eh, outro día falando co, con Flora eh, no podía ocultar ¿no? Eh, eh, a segua voz a que, estaba eh, en un momento, está viviendo un momento complicado a nivel de, de atención primaria todos los profesionales toda os profesionais profesionais estáis bastante, bueno, no sé sé decirlo, eh, colapsados, no sé, cae a situación de Real? pues la situación en estos momentos es de esgotamento, porque mm. la gente Claro, ter mm, un día unha senda disparada, un día aguanta, aguanta calqueira, pero estamos tendo eh, semanas seguidas con, con axendas de 50, mm, 60 pacientes diarios entre chamadas, presencias, urgencias, eh, e claro, a, a situación un día tras outro, día tras outro, se hace agotador, ¿no? Que, por sorte, eh, certamente a situación esta onda epidemiolóxica de COVID está sendo máis benévola, pero claro, o número de contagios é exponencial, ¿no? É bestial o número de casos que estamos atendendo, que por como digo, por sorte, son en xeral, non quero decir nin, nin exagerar, pero en xeral están sendo bastante benignos, pero claro, tamén hai casos complicados, tamén están eh, ingresando xente nos hospitais. Pero claro, que o 90% dos casos sean benignos o que significa é que están controlados dende a atención primaria, que están poniendo ciertas ciertos parches, pero o certo es que hai que seguir los malos, hay que de baixas, hay que de controles, y, y esto realmente supoñe unha, una sobrecarga sobre que temos o teléfono e, y as consultas petadas e está pasando factura no, no estado anímico dos profesionales. falo con compañeiros, están, vamos, eh, totalmente, vamos, que chegan a casa, se tumban a dormir porque non poden, ¿no? e da por arriba pois, estamos vendo tamén que os profesionais é eh, unha forma de, de tamén de, de que lle pasa facturas que se están aumentando as baixas laborais de, por sobrecarga, por estrés, por eh, bueno, porque tamén a, os profesionais tamén vamos cumplindo anos, a, a plantilla de atención primaria está moi envellecida, non todos somos como no a miña amiga Flora que falaches antes con ela. Sí. Aquí no meu centro a media idade dos profesionais está por riba dos 60 anos, entón claro, isto tamén afecta a nosa a nosa situación, ¿no? E, e, e realmente, claro, isto supuso eh, poñer de manifesto o que levábamos dicindo anos, que estamos nunha situación de precariedade, sempre o límite, sempre o límite, e cando chega calquer eh, cousa, pero ahora é o coronavirus, pero que antes era a gripe ou era calquera outra cousa, pois rebosamos, no? E a situación eh, é tremenda, sobre todo tamén eu comentaba con outro compañeiro a, a situación de que non só colapsamos nós, é que isto está colapsando a entrada de outras posibles eh, eh enfermidades, non? Hai xente que está enferma por outros motivos que non sean coronavirus e non, non é quen de conseguir unha cita no hospital porque está, no, perdón, no hospital no, no, no na, na, na atención primaria porque as sendas están bloqueadas, os teléfonos están bloqueados e, e, e estamos pues, con unha sensación de frustración de, de non poder tamén dar un servicio adecuado á xente. E iso tamén nos, nos, nos doe, claro. Eh, escoitándote, eh, que queremos fa facerte a, a, a grande do que o acabas de decir do, dos, do, dos preguntas, é eh, dicir, eh, por un lado, ainda que non, non sexa exactamente a, a actualidade, é dicir, pero falabas tú de, do, de, de de iso, ¿no? Desde que muchos profesionales eh, son eh, de, de, ya una edad eh, avanzada que pues, le, vais moitos años, eh, pero en este momento estamos viviendo una mancanza de profesionales nuevos, de nuevos profesionales de en atención primaria, e ¿Hay una, no sé cómo dirlo, unha de, de atención primaria también en la universidad Sí, na universidade eh, a atención primaria é unha asignatura no medio de, to, de todo de todo o currículum e mm. realmente mm, eh, ten pouca presencia, de feito incluso de, de, da asignatura eu son profesor asociado de, da, da, da, da, da facultad e so, na máis que en toda Galicia non somos tres, non? agora aumentaron as plazas, xa somos seis, pero claro, comparado con o resto do, do, do das materias da, da universidade é ridículo, non? Hai centos e centos de profesores asociados de, de medicina e, e de atención primaria hasta ahora a día tres e ahora son os seis. E hai unha perda de, de, de coñecemento do, do, do estudiantado que significa atención primaria, unha perda de prestixio e, e certamente mm, tamén o, o fío desto tamén estamos vendo que os, os non só os estudiantes, sino despois os residentes que fan a especialidade de medicina de familia moi poucos se quedan en atención primaria, porque ven a situación de, mm, desastrosa e optan por outras por outras vías de traballo, por, por urgencias, por mutuas, por, ah, por marcharse ao estranxeiro, buscarse a vida noutros sitios, ¿no? porque a atención primaria está absolutamente abandonada e a xente non, non lle resulta atractiva esta maneira de traballar eles eh, realmente a atención primaria, a medicina familia é unha especialidade maravillosa onde estás en contacto ca xente, podes facer unha, unhas labores extraordinarias de prevención, de promoción da saúde, de control dos doentes ao largo de toda a súa vida, pero claro, cando estás colapsado, nada de eso que de verdad ten valor para a atención primaria para a saúde das persoas podes leválo a cabo e eso bueno, pues xenera que a xente non, non, non lle xa moito atractivo, non? E isto hai que poñer de remedio porque os países que teñen unha atención primaria eh, forte son países que teñen millores estándares de saúde. E isto non hai que perderlo de vista. Falamos que con ti que, bueno, eres o representante de, de Agafem, pero tamén eres un médico de atención primaria en, en el Concepción Arenal de aquí do, do, do Compostela eh, eh, queríamos falar, porque falamos de, de neste caso do, do, da parte médica pero ise, ise desgastamento, ise, ise colapso es algo que, que se sufre o, o todo o centro de saúde é decir, desde admisións a personal de limpieza, é decir non, es, es algo xenerais Sí, vamos, nós sempre decimos que, que, que mm, que o gran problema é que están dicindo que non hai médicos, que non hai médicos, pero como dices Steven, o colapso empeza xa no, no, no, na chamada de teléfono, a xente nos está, se cansa de repetirnos, é que non somos capaces de conseguir cita, é que chamamos, chamamos e comunica, non, non coñen o teléfono, claro, que as, eh, o que non pode ser é que eh, o Sergas decida poñer consultas telefónicas e non aumenta a, a capacidade de de, de admisión de cita, se poña máis administrativos, máis telefonistas, claro. Entón, eso non ten sentido, e o colapso xa empeza aí. Entón, claro, a xente xa desesperase, xa chega enfadada, claro, que é unha ma mala maneira de empezar unha consulta, cando unha persona chega enfadada a consulta, non? Moi pouco terapéutico eso, non? Eh, e, eh, claro, non sei, que non temos nada que facer, non, non vamos a facer ainda despois de ver os 60 pacientes empezar, non sei, non, non E só ten que tomar a, a administración medidas para poñer para corregir eso, poñer máis recursos, porque eso xa levamos haciendo moitos anos, que a atención primaria está infra, infra eh, financiada, mm. e hai que poñer máis recursos. Si, non hai outro remedio, que decir, si, si, eh, si é unha manta corta que tapamos por un lado e tapamos por outro, pois hai que tricotar, eh? hai que poñerle máis máis lana e, e, e cubrir ben o, o servicio, porque senón se non perdemos todos, porque, como te dixía antes, cando unha persona chega cabreada porque leva sete días chamando por teléfono, eh, por fin se cansa, ve, aparece eh, personalmente no centro para buscar unha cita, eh, se lle dá unha cita forzada, pois xa chega de mal humor e, e así pois xa facemos mal, malas cousas. Jesús, desde a teua experiencia queríamos eh, preguntarte, se de isto eh, pa parece nos parece moitas veces a, a, a xente desde de, de, de, de desconocimento, é dicir que que, que o que está os que están decidendo, que están aplicando as as medidas eh, non, non saben a realidade do que se está vivendo os centros de saúde e, eh, eh, hai unha falta de, de, de aposta real, de medidas de pero que non vene de, de hoxe, vene de, de longe. Sí, sí, está claro. Non será por se si teñen descoñecemento non será porque non llo temos dito moitas veces, eh? O sea, isto é un diagnóstico que está feito xa oh, desde anos, anos xa levamos falando deste tema. Mm. Pero claro, mm, eles moitas veces escúdanse por, por supoño que por cuestiones presupuestarias de, de botar siempre la culpa a, que, aquí en vez de solucionar sempre botan a culpa a alguén ¿no? Sí. pues, do goberno central que non deixa non sei que Estoy é culpa de, das facultades que non forman médicos Estoy é culpa de non sei quen que non xa, pero a, a alguna responsabilidade verdad cando uh, eh, o, o deterioro existe se vai, vai progresando e a financiación da atención primaria está diminuindo ano tras ano entón, pois pues, eh, habrá que recoñecer que que, se está empobreciendo a, atención primaria verdad que el remedio, no dejar de botar culpas a, diestro y siniestro. Eso es un disculpas de mal pagador, como diría mi miña si les arrels s'assequen també t'agostes tu no deixis pas de veure el camp on has nascut a terres més llunyanes mai no seràs ningú aprenc l'aspra lliçó d'aquells que t'han guardat dins l'aire mort al do del vent de llibertat. Guaita de nits pastor, el prímson del ramat manté l'altra cremor del foc de llibertat. de l'albre de l'alta quietud si les arrels s'asseques també t'agostes tu no defullis la llengua dels teus pares perdut amb falsos brins de somnis està vint dies curts. Aprenc l'aspra lliçó d'aquells que t'han guardat dins l'aire fort del do del vent de llibertat. Guaita de nits bastó el som del ramat, manté l'alta cremor del foc de llibertat. Aprenc l'aspra lliçó d'aquells que t'han guardat dins l'aire fort del do del vent de llibertat guaitava pas basco, el príncep del ramat manté l'altar cremant del foc de llibertat. Esta es una radio libre. A Calimera. tamén un pouco que queríamos eh, non, non robamos moito máis tempo que sabemos que estás te, eh, tra, traballando, decir, pero pero pirose un pouco que cando falamos de, de todo isto, eh, eh, non non falando exactamente do, do tema urxente, no, que do, do COVID, sino di, tenendo un pouco de do perspectiva, decir, eh, le, le, levais la eleva, eleva moita xente ya falando do tema da da saúde mental en, en la atención primaria, é, eh, é un problema que, que ya explotou e, eh, e eh, que va a continuar explotando e, eh, e siguen sin habendo realmente eh, posicións e, e tomas de, de, realidade, de realidades de cambiar as cousas porque sigue sendo una, un, un, un burato aí a atención primaria Sí, sí, o tema da saúde mental é un tema xa específico e y, y se está agravándose, claro. Es un tema crónico, pero en este momento, como bien dice, un problema antiguo, crónico, pero en este momento con el tema del coronavirus está también hiperagudizado, ¿no? Y hay que ponerle también eh, remedio, porque ahí sí que eh, necesitamos una herramienta fundamental, que es el tiempo, ¿no? A explorar un catarro, explorar una garganta, explorar una rodilla, eso lleva poco tiempo, pero de verdad abordar un problema eh, de este trastorno emocional o de salud mental en atención primaria eso non son cinco minutos nin dez, eh? e aí sí que necesitamos tempo, e eso, pois, pois pasa por, por dotar máis recursos e máis personal, non, non hai outra, non, non, non, non nos podemos multiplicar, eh, o tempo que temos, se temos unha hora, son 60 minutos, e eso non se podemos dar máis voltas. Claro, se arreglan dicindo, pois, eh, te necesito dos pacientes a mesma hora, claro, pero eso, eh, evidentemente, todos nos damos conta de que eso é un absurdo, non? Eso non soluciona nada. Claro, porque outro día eh, fa falando co, con Floras comentaba iso, ¿no? En que, que ti, o sea, de, de normal ya tenéis la, la xenda moi moi complicada, ¿no? Eh, eh, claro, a, a, eh, le, le, le, chegáis a, ao centro e ese día eh, eh, iso se ve incrementado por cousas de, de mouta urxencia que, que non podéis de, deixar de lado. Claro, claro, pero pasa por eso, por, por duplicar a, a, a mesma hora o número de pacientes, claro si tíame cinco minutos en vez de un paciente ves dous, pois pues, imagínate eh, eh o resultado, non? Pois, pues, eh, fin, te, final tamén, aparte da sobrecarga eh, de estrés, sabes con concertar sobrecarga de, de frustración, non? Claro. Estás conta que, que non estás facendo as cousas ben e, e o número de erros empeza a aumentar mm, exponencialmente, non? E iso, pois, pues, Claro, eso tamén hai que entenderlo. Cando ti tes tempo para facer as cousas, pensar ben, observar as cousas con calma, cometes moitísimos menos erros que si tes que pasar a consulta a, a, a uña de cabalo, non? Eso é evidente. E, e tamén unha, unha última pregunta porque sempre os parece moi moi importante, non? Falamos de, de, de que iso, non? Tu queres eh, un vocal da, da Asociación Galega de Medicina Familiar, pero é eh, comunitaria, que creemos que quizás es unha parte que, que si que, que que a máis está ya como, como olvidada, é dicir, fa, falar do comunitario, falar da prevención, iso parece que non está en boca da, das administracións nunca. Sí, por desgracia así, no, en, dende de nosa asociación sí que tratamos de temos un grupo que se chama OPACAP, o Programa de Atención Comunitaria de Atención Primaria, que, mm. que eu tamén pertenezco, e se tratan de, bueno, de establecer contactos ca comunidade, ca asociacións vecinais, os activos que hai na, na, na, na comunidade na que traballamos, pero facémolo de maneira espontánea porque porque sabemos que forma parte de noso de nosa actividade, pero sí que eh, atopamos unha falta de interese mm, por parte da, da, dos ergas nese sentido, porque está eh, o sea, a xestión sanitaria parece que eh, a única misión é apagar lumes, non? Mm. E claro, cando estás de, de bombeiro, pois pues non tes tempo para plantar árboles, non? Eh, e a situación é así, claro, perfectamente están eh, están en plan todo urgente, todo poñer parches, todo eh, andar a, eso, a luma de carozo e non, non hai maneira de, de programar, de analizar, de, de, de, de facer unha xestión sanitaria pues, ordenada, tranquila e contando, por suposto, que a comunidade que é máis importante. Se non contamos ca colaboración do, de toda a sociedade, do, do, da xente, non, non estamos facendo nada. recordar a gente eso, ¿no? Falabas tú al principio, ¿no? Es decir, que que importante entendemos, ¿no? No es que que todos eh, cuando eh, va, va, vamos, ¿no? a un centro de saúde o a un hospital eh, tenemos esa urgencia, esa necesidad, eh, pero que, que, intentemos desde nos, ¿no? desde o, o, o ámbito de do paciente, de las pacientes, es decir, ser un pouco, tener esa empatía, esa, es saber que os profesionais so, so, so personas eh, e que teñéis eh, tamén as inquietudes e que teñéis moutas eh, cousas a las, a las costas, ¿no? é dicir, desde iso, non? Recordar a xente que, que, que iso é importante e, e recordar as administracións tamén, non? Pensamos que, que ya está ben de palabras e, e pasemos aos feitos, non? Efectivamente, sí, sí. Sempre decimos que a administración teñe moitos documentos escritos, pero despois hay que elevarlas a, a realidades, ¿no? Eso es fundamental, que, que, todos esos diagnósticos, al final, que como si fuéramos médicos que diagnosticamos y luego no ponemos tratamiento, ¿no? Pues eso es un poco la sensación que tenemos, ¿no? digo, mira, es una neumonía, ¿vale? Y, bueno, es una neumonía. No, pues hay que ponerle tratamiento y eso pasa por por, mm, mm, por hacer plans, por poner cartos, por poñer medios, e aí o que sempre votamos en falta. Claro, porque tamén eh, non no olvidemos ¿no? Que, que non apostar pola sanidade eh, pública e la sanidade da atención primaria é apostar por unha sanidade privada e, eh, e que cada que, que non toda a xente pode pode atoparse a ela, e iso cre, crimos nós que é importante non non olvidarlo. pues eh, Jesús, a verdade que, que moi agradecidas que sabemos que estás en, en eh, tra traballando aí en Centro de Saúde. Si ti queres engadir ca, calquer cosa, nos encantados de que o fagas. De acordo. No, no, nada. Tenemos a ir pitando para seguirle na consulta. Gracias. Vale, pois moitos anzos e moitas gracias, de verdade. Os Sapoconchos Crew. veñen, ondiñas oh, veñen, ondiñas oh, veñen e van Non te vayas Calimera Que bon gusto nos das Calimera A irmán de Calimera Sí, eu tamén pensei en Calimera entonces pensei nunha jaliña ou algo así Que a Calimera, a Radio Calimera, pode ser, sí Claro, si sí, o viño blanco era de negro primeira é unha radio libre de Compostela que leva moitísimos anos. Unha radio independente, con contidos distintos. A radio de todas e todos, participativa, aberta, pero iso xa, xa o é, tampouco estou dicindo nada novo, non sei. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e vou. Pois Calimera eu penso que se te refires a emisora de radio... É que me, a mí eh, tamén a emisora de radio. Pois é unha emisora de radio super eh, transgresora. Aberta, libre, creativa, feminista. Non sei se é así, pero bueno, a ver se si vai. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van Apoia a carimera Pra que continue a soar Despum <laughs> Chamas ti princesa, non son máis que unha gata No reo chena segunda cerveza, vamos para a praia Para a praia, para a praia Deixámonos levar pola locura entre risas e miradas E pides máis e máis desta quentura, te acepto confiada cabezas que me quema su cerebro, corazón. No me las con a mis tonterías de esas, aquí estoy sola. corazón fai pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Este amor, cariño, está que arde, a mí me queimar. Farta de formatear con tequila o meu cerebro con first aquí nos eh, no sapo conchoso matutino de Radio Calimera eh, Ahora que estamos a, bueno, a piques do, do, rematar o, o ano 2021 eh, bueno, eh, es un momento de, de agasallos de, de, un poco también a, familia Nos, tema de dos agasallos le vamos ahí no Como un poco... co contradiccións non me mentais, pero sí con, consideramos importante a que agasallamos que, que queremos que, que a literatura, un bon libro, eh, un bon un bon un, non sei, un bon xollo do, do, do cultura desde ben feito Eh, son cosas que, están bien, ben, no? es en, estas datas, pues, pues también, ¿no? Ya, ya que ya que te tenemos que, regalar, que agasallar, que sean cosas, eh, pues eso, ¿no? Con, con un contido eh, que también no, nos gusten. por eso, oye, bueno, tenemos o, o, gusto o privilegio también de, poder hablar con, con Patricia Porto, ella es de da librería Lila de Lilith, aquí do, do Santiago de Compostela. Eh, elas eh, llevan ya eh, máis de, bueno, acaban de, de cumprir o, os 10 años do de que desde co, de que comenzara este proxecto ela con xunto a, a Mon Vilar. E ver un pouco primeiro mo, mo bon día Patricia que, que sabemos que, que vais moi moi, bueno, con moita faena que iso tamén está ben. <laughs> Pois pues moi bo día, eh, moitas grazas por contar con nós para estas recomendacións literarias. A nos tamén nos parece moi boa idea agasallar libros, por suposto, sí, sí. e eso en libros pois eh, ben elexidos tamén. Entón, bueno, pues agradecemos que, que nos deades este espazo, esta voz. No, que agradecidas nos, a máis que hemos enterado por por aí que, que, que tamén vos sois do, do, do da disa mítica Radio Calimero, decir que, <laughs> que estivistes par, participando, non? Sí, pois pues, eh, efectivamente, as dúas persoas que estamos aquí estivemos en Radio Calimero eh, a finais dos anos 90 e inicios de 2000. Wow. Así que, bueno, fainos especial ilusión tamén que nos chamedes. <laughs> Claro, porque, bueno, que, ainda de, hacer este per, recorrido, de que, vos, bueno, que, que vais aquí 10 eh, años, pero que llevabais levabais moito tempo antes, ¿no? Eh, También trabajando desde el de social, nunca me he dito, tema de feminismo, tema de, empoderamiento, ¿no? Es una cosa que, eh, que, que a librería es como una, una, una un paso adiante máis, non? Mm, sí, o proxecto sur, de feito surdiu eh, no mesmo local onde estaba a Radio Calimero, pois Ajá. unhas persoas eh, pois crearon o proxecto de Lilith, Acción Social Educativa, eh, e entón levamos desde o ano 98 até o 2011, que foi cando se creou a libraría, pois tiñamos ese proxecto que estaba eh, sempre o noso eixo foi o tema do feminismo no? e da igualdade pero se cadra máis orientado a temas educativos no? entón uh -huh. traballei, que traballábamos moito con grupos de mulleres por toda Galiza e tal e logo tamén en centros educativos temas de educación afectivo sexual e tal Eh, e despois sí que é certo que a libraría foi, bueno, pues un momento de reinventarnos e de tamén querer ter un espazo directo de relación co, coa xente, ¿no? e non sempre a través da administración e, e foi cando se creou a libraría. Facendo un pouco aí de, do, do eso que tenen a, las redes sociais o, o internet, ¿no? de, de, de, de historia e vindo de esta asociación de, da, da que surchís, uh -huh. ¿no? Es decir, de eh, bueno, uh -huh. nos, nos lama moito atención, ¿no? Porque que eh, de, eh, vimos un, un, taller, ¿no? Eh, ya tenía, era de 2009, ¿no? pero muy, que, consideramos muy, muy actual, ¿no? Es decir, porque falabais en este taller de, de erótica, do, do, femenino, de porque no, sé qué, qué pensas tú, ¿no? pero que parís que, que, eso de ser femenina, que, que querades gustar e gozar de, de vostro corpo, da vosa sexualidade, sí, iso sí. non pode ser. O sea, como, como <laughs> sou así de, de atrevidas? Desde logo, é certo, a ver, eu pois agora eh, e nos facíamos obradoiros naquela altura sí, sí. Eh, bastante pioreiros, eh, de cousas que se están falando agora, pois por exemplo, no, o tema do, do erotismo, no, e de poñer as mulleres poñernos como suxeitos de prazer, ¿no? e non como obxetos. Sí. Eh, e, bueno, e convidábamos a xente para traballar o tema dos xoguetes eróticos, por exemplo, e tal, ¿no? Uh -huh. Traballamos tamén temas de ciclo menstrual, temas de amor romántico, temas de empoderamento, quer dizer que moitas cousas que sí que nos eh, fomos facendo agora, pois pues, sí que as vamos vendo, ¿no? en outros ámbitos. pero bueno, ven, ven. Sí, <laughs> está bien, ¿no? Porque amén también es, es como corresponder un poco a, a, o no nome, ¿no? Porque eh, uh -huh. va, valga a, a cousa eh, eh, eh, fai, fai, hai años ya, pero tive que anos ya, xa, pero tive que, que enterarme por a canción dun home de que Lilith era a, a primeira muller, o sea, tive que escoitar unha canción de Pedro Guerra eh, eh para, para e, e despois de facer a universidade e todo, eh, porque ninguén había falado mai a mí de, do, de Lilith. Xa, sí, é certo que é unha referencia eh, bueno, pues mm, mm, de mito, de, de Biblias apócrifas ou non, do que se sofre, bueno, que está aí na, na historia, pero é certo que non é, non é moi visible, non? Mm. A figura de Lilith. Bueno, e que ya, ya, ya, ya ves que eh, eh nos os enrollamos moito, é decir, pero, pero <laughs> falemos de, do, do, do, dos teus libros en este caso, é decir, de, eh, bueno, e, fagamos ese, ese percorrido eh, adiante. Ben, Fixemos unha escolma eh, de libros, eh, a maioría en galego e de autoras galegas. Que ben para facer recomendacións para regalar, non? Para facer presentes nestas datas. Sí, sí, sí. Entón, eh, vou vos contando un poquinho de cada un, eh, bueno, para que teñades un pouco de información. Vale. Eh, un dos que seleccionamos é eh, unha obra de narrativa unha novela de Ledicia Costas que se chama Golpes de Luz. É unha novela moi reciente, é unha novidade realmente, eh, pois saiu aí menos dun mes ou así, publicouse, e a verdade é que recomendámola moito a, a máis eh, nos normalmente cando nos piden recomendacións preguntamos un pouco a idade da persoa, non? a quen lle queren recomendar eh, bueno, pois, pois unha persoa de 15 anos ou se de 60, pois normalmente teñen como intereses diferentes, entón nos por aí podemos orientar. Esta é unha novela que pensamos que vale para calquera idade. Eh, moi, moi ben contada, moi luminosa, aínda que toca temas eh, complicados non e difíciles. Fala moito do tema dos cuidados, son tres generacións en, en Vigo, non? En conta, a través de tres voces narrativas. Mm. A aboa, que é a aboa Tor, non? con martelo sempre en riba, eh, a filla, que Xulia, eh, un pouco, bueno, pois pues é a, a traballadora nai recién separada que vai contando non? un pouco a historia tamén e logo o neto que, bueno, pois pues está na escola e tamén esa voz eh, infantil que conta desde a, desde a súa perspectiva, non a historia. E todo isto no contexto mm, periurbano de, de Vigo, non? Eh, anos 90 e co tema tamén de, mm, eh, das drogodependencias non? e do tráfico que había nesa altura, non? Nes, neses barrios. Está estupendo o libro, a verdad que o recomendamos moito. Outro que recomendamos tamén que é Narrativa e Covisa de María Raimondes. Este libro saiu a principios deste ano, de 2021, e ganou o primeiro premio literario Pinto de Maragota a diversidade sexual e de xénero. É un libro de ciencia ficción feminista e é tamén moi interesante, é así moi potente, ten unhas es, eh, moi potentes, aí dun post-colapso de, da desconexión e tal, e bueno, eh, é destes tamén que enganchan. Eh, tamén en narrativa eh, vamos a vamos a recomendar un que é unha traducción ao galego de unha novela catalana. Uh -huh. eh, en galego chamase Canto eu e a montaña baila e a autora é Irene Solá E é unha novela, bueno, sae do ano anterior a este, eso traduciron a este ano o galego, e, e a verdade é que é unha novela preciosa, moi moi bonita, moi original a forma de, de, de escrita, eh, poética, bueno, conta cousas así moi moi interesantes, é destas que nos removen bastante os esquemas que temos, non? Así na nosa cabeza. Eh, queremos propoñer tamén unha, un libro de poesía que é Desnortada, de Rosalía Fernández Rial. Entón, é, eh, bueno, é unha poeta da, da zona da Costa da Morte e, eh, e, os, e a poesía que, que conta pois tamén está moi ubicada non? nesa zona e sobre todo na relación co mar. E ten un CD que acompaña eh, con música de acordeón e, e a súa voz que ademais é unha, unha poeta que recita así con moi potente, con unha voz moi potente no motel morno do amencer o horizonte ispe as abas ambulantes da surada no cigarro do albor e exhala atractivo Thank you. Pombea o libro da ría As páxinas das nosas as Secadoiro de linguas tribo a través As sete millas do apego Alan os encaixes no horizonte A partitura mallada do vento Trenzando a clave dos mitos que nos arrolaron. O mellor o nordeste, mireche, oito millas ou nove de ancho. Sen fin, o retorno do cerco aperta a danza deste ser perpetuo. Anoado o cabo solto do voo insurxente onde latexan os nosos bruidos corais. Pulso salén, galada fora. Recomendamos tamén para a franxa, o mellor máis eh, infantil, unha biografía que tamén saiu hai pouco eh, de Andrea Barreira Feige que se chama Desmontando o Corpo, Construindo a Ciencia, que fala sobre as emelgas eh, Fernández de la Vega. E unha biografía que é moi original, a forma que ten de contala. Non? Estas irmás, que eran unhas irmás semelgas, foron as primeiras doutoras que estudaron na Universidade de Santiago. Sí e entón vai falando e vai propoñendo ademais exercicios, exercicios, xogos para actividades para ir facendo según se fala e fala moito tamén da súa da obra delas, non? Como desde a medicina. Eh, despois propoñemos tamén unha traducción ao galego que é banda deseñada, que é dunha autora eh, noruega que chama Liv Stromsquist, bueno, non sei moi ben como se pronuncia, chamase A Froita do Coñecemento, eh, tamén se tra traduciron a este ano desde Catro Ventos, desde a editorial Catro Ventos ao galego. E a verdade é que as novelas de esta, as bandas deseñadas, novela gráfica de esta autora ten un par de las máis que nos coñecemos e son todas super recomendables. Esta é A Froita do Coñecemento e é unha historia cultural da vulva, Entón, wow. ela vai aportando mmm, pois, investigacións que vai facendo e dalle sempre un toque de humor, de ironía, que a verdade que é un gustazo de, de ler, está genial. Logo, eh, propoñemos tamén un libro que se presentou aquí este LUNS, que é dunha autora tamén galega, María Novas, que é arquitecta, mm, mas este, bueno, está editado nunha editorial que é Melusina, en castelán, que é Arquitectura e Género, unha introducción posible. E entón este libro pois aborda o tema da arquitectura, do urbanismo, do uso dos espazos públicos coa perspectiva de xénero, non? E desde o feminismo. É moi interesante tamén. E o outro que propoñemos que tamén está en castelán, serían estes dous últimos, uh -huh. É unha banda deseñada, unha novela gráfica tamén que propoñemos para xuvenil, que se chama Snapdragon, eh, autora de Cat Leigh, e é unha é a verdade que estamos mm, recomendando moito a xente que, que ven á libraría, non? Porque é un banda diseñada destes que a historia engancha moitísimo e ten persoases moi diversas, de, sobre todo pois, de, do colectivo LGTB e tamén non binarias, o sea, e están como moi fluidas coa historia, bueno, nos encantou nos, a verdade, tamén, é dos nosos preferidos deste ano. Wow. Y estes son os libros recomendados. pues a verdad que, que eh, acabamos de, de, de tomar nota de realidade. Mm. Bueno, eh, a xente que, que o escoita e eh, di, di que, que pode pode no, eh, aconse, aconsellamos que, que se apropen a, a librería que es que estáis en la, en la calle Travesa en el número 7, eh, sí. o, mismo uh -huh. centro do do, Compostela, no? De ahí en, el, meollo que, se suele ir eh, Estamos en no meollo, pero la periferia también. Sí. <laughs> Una zona bella, pero una periferia, sí, sí. Y, también eh, sí, eh, una... Mm. Va, ven, se, puede ir a, comprar, a mercar eh, y después a mercar libros, es decir de... Exactamente. <laughs> ahí estamos, muy estamos, toda perto toda praza, sí. La verdad que, sí, que queríamos hacerte ainda de, rematar. Bueno, diré de, de un dos de los libros que, falabas, del de Desnortada, que hay gente que, poda hoxe a, las 8 eh, en, en Muxía, se fai una, presentación de, de, esta obra eh, con la propia autora, eh, también con bueno, que, no está no está aquí al lado, pero si alguien puede aproparse, seguro que va a ser una propuesta muy, muy interesante esta, Sí, siempre que se pueda ver a Rosalía Fernández Rial en directo, eh, nos recomendámoslo. ¿eh? Mm. Y te queríamos hacer una, una pregunta de, de, ¿no? un poco en, en, esa historia de, de, la, de, la, eh, vos eh, arrancáis en el momento fuerte, ¿no? Es digamos, de, de porque o hacéis con, con un concierto de, de una, de una das, voces más, bueno, das, creadoras de más importantes do, do, do país, ¿no? Es decir, que, que Uxía Pedreira, si no, tenemos equivocado. ¿eh? Eh, que con ella vamos a después eh, una de las canciones de que pondremos será Adela para porque no sé es un descubrimiento para nos que vimos de, de fora que, está muy bueno muy interesante pero también mm. queríamos hacerte si si tuvieras que recomendarnos un libro de, la primera persona que presentó un libro en la en Lili que creemos que fue Mara Mara José Quizán, ¿no? puede ser. ¿Qué, ¿Qué libro sería? De María José Quizán. wow, aquí cogesme así un poco. <laughs> Tenía que pensarlo... Tenía que pensarlo, no sé... ten moitos muy muy míticos, la verdad... Ten de narrativa, ten de poesía también... de ensayo eh, no, non voy a decir Amor de Tango, porque así me máis coñecido, pero bueno, mm, teria que decir. No, no. Calquera vela. debemos eh, confesar que, mm. bueno, como estamos ahí en ese momento de, aprendizaje do gallego y tal, pero por la casualidad que eh, llegó a, nuestras manos un libro de, la que, es muy muy antiguo, que, que se, anomena a, Mujer Galega, un libro de 76, Pero de verdade de que un libro de no, no, no, no lega, o sea, son no, no 90 e pouco páxinas, pero mm. bueno, moi de verdade de que moi moi <laughs> recomendable, es decir, porque 276 e eh, canta mm. actualidade por moitas veces por desgracia É dicir, pero cuánta actualidade, cuánta verdade, eh, sempre en, en perspectiva, eh, falamos do 76, non? Pero, wow, impresionante. Sí, eh, a ver, é sí, é eh, unha autora que estivo sempre moi a vanguardia en temas feministas, super comprometida, e notas en mm. todos os libros que ten, é un pues, referente, verdade. Pois mm. pues, a verdade que por, por nós eh, sabemos que agradecemos moito porque porque sabemos que, que son datas aí de, de, de bueno, de, de aproveitar de que a xente moitas veces non sabe, pero a, as, as librerías son un negocio moi que encara que esteis todo o tempo, pero moi donde hai datas puntuais donde se se as ventas non son ventas, todo despois al cabo do, do año se complica máis. Sí, es cierto que eh, estamos eh, a tope. Eh, nada, pero por nos quedamos o, obertas a, siempre que queráis, de, de que no, no, no dimos por por dir, sino de verdad a, a, que podamos hablar e a seguir falando la literatura, de feminismo e de todo esta temática que no pensamos que, que debe ser una moda, sino una realidad porque a la larga, o esto ya es una opinión muy personal, pensamos que que el feminismo es una forma de, entender el mundo que, corresponde tanto a, mujer, a, hombre o a home identidad. pues concordamos con eso. Muchas gracias por contar con nosotros. Moitas, graciñas e, e boas festas dentro de, de, que sea, un momento de, vendas. Igualmente. Nada. Chao. Chao. Os Sapoconchos criu. Para elas. Para as raparigas. Para ti recén chegada ao mundo. Para as despertas. Para as que ollan o mundo querendo ver. Para as presas. Para as que non son donas do seu corpo. Para as maltratadas. Para as que están longe das persoas amadas. Para as que están preto. Para as que son explotadas. Para que berren libremente. Para que berremos. Para que bailen. Para que sonrían. Para que soñen. Para que loiten. Para ti e para min. Para Lucía. Para Marga. Para Ángel Para Cesárea. Eva, Lili, Marta, Marta Pil, Pil, Belén, Dori, Arancha. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. justo agora. Desde a marxe oposta, o teu perfil sería unha mancha no horizonte, minúscula ausencia de luz entre confins celestes. Se eu estivese noutra orela, me dirías igual que o meu dedo corazón igual que o meu dedo. Corazón. Entón, podería xogar contigo entre o gume das uñas ou esmagarte nun desvío de xema. reducíndote a sombra da miña marca dactilar. Mas estamos na mesma banda, corazón contiguo, e non son quen de cruzar o río sen ti. resposta o teu perfil sería unha mancha no horizonte. Minúscula ausencia de luz entre confins celestes. tivese a orela Me dirías igual que o meu dedo corazón Igual que o meu dedo corazón Entón podería xogar contigo entre o gume das uñas ou esmagarte nun desvío de xema. mais pois estamos na mesma banda Corazón contiguo E non son quen De cruzar o río Sentí Os Sapoconchos criu Esta é unha radio libre a Calimera. Escoitando a poesía de Rosalía Fernández Rial, que como ve nos recomendaba Patricia de la Lila de Lidi, de la librería da, de aquí de, de Compostela, que si teñéis a oportunidade de poder ver a, a Rosalía en directo eh, recitando a súa poesía, non perdáis a, a ocasión porque como ya habéis podido escoitar, eh, vale moito moito alegría escoitar a, Rosalía, eh, no queríamos hacer una rima fácil. Pues ven, vamos eh, vamos irnos eh, como, como vimos sea eh, a principio del programa eh, falábamos de ese pequeño recordatorio homenaje que queríamos a la escritora Joan Didion que, poco más de una semana e morría e queríamos, pues eso, tener este pequeño homenaje. Eh, si antes escoitábamos un fragmento de Las Noches Azules, eh, también de, su último deseo, vamos a irnos con, un fragmento de, Según venga el juego. Y e después vamos a también escoitar una, canción con la, con la Mala Rodríguez. Decir que os que as que hemos escoitado de, las obras de Joan Gideon, eh, son gracias a, ao traballo que facen desde a editorial Penguin, Penguin Random House, eh, tamén recordar que tanto os tres textos eh, as persoas que, que facen o audiolibro que moitas veces pois non non salen anomenadas son Fabiola Stevenson, Susi Caraballo, eh, a última, que es la es que también eh, eh, escoltaremos, que es eh, Según venga el juego con Juliet Restrepo. Pues dejamos que gostéis con este texto de, de Joan Didion. De verdad, siempre que podáis leer a, Joan, seguro que va a sorprender. E senón también podéis leer moitas de, las autoras que, que valen moito, moito muy recomendable es el poder descubrir a, literatura. Ven, eh, también que gustéis de, este tema de, de Amara Rodríguez, eh, de verdad eh, que a todas muchas gracias Paula escoita. Me llamo Mariah Wyeth. Se pronuncia Mariah, que quede claro desde el principio. Aquí hay gente que me llama señora Lang, pero yo nunca lo he hecho. Edad, 31 años casada, divorciada, una hija de cuatro años. Aquí no hablo con nadie de Kate. Donde está Kate, le ponen electrodos en la cabeza y agujas en la columna e intentan averiguar qué falló. Es otra versión más de por qué una serpiente de coral tiene dos glándulas de veneno neurotóxico. Kate tiene una debilidad en la columna y una sustancia química anómala en el cerebro. Kate es Kate. Carter no pudo acordarse de la debilidad de la columna, o no habría permitido que la pincharan ahí. De mi madre he heredado el físico y la tendencia a las migrañas. De mi padre he heredado un optimismo que no me abandonó hasta fecha reciente. Detalles. Nací en Reno, Nevada, y a los nueve años me mudé a Silver Wells, Nevada, población entonces 28 habitantes, ahora cero. Nos trasladamos a Silverwells porque mi padre perdió la casa de Reno en una partida privada y de casualidad se acordó de que era propietario de un pueblo, Silverwells. Lo había comprado o lo había ganado o quizás se lo dejara su padre, no estoy segura. Y a ti no te importa. Teníamos muchas cosas y lugares que iban y venían. Un rancho de ganado sin reses y una estación de esquí pagada con la segunda hipoteca de alguien y un motel que habría estado convenientemente situado a la salida de la autopista si hubieran construido la autopista. Me educaron para creer que la siguiente tirada siempre sería mejor que la anterior. Ya no lo creo, pero te cuento cómo era. Lo que teníamos en Silver Wells eran 120 hectáreas de mezquite y algunas casas y una gasolinera Flying A y una mina de zinc y un apartadero de los ferrocarriles Tonopah y Tidewater y una tienda de baratijas y luego, cuando a mi padre y a su socio Benny Austin se les ocurrió la idea de que Silver Wells era una atracción turística natural, un campo de minigolf y un museo de reptiles y un restaurante con algunas tragaperras y dos mesas para jugar a los dados. Las tragaperras no eran exactamente rentables porque la única persona que jugaba era Paulette con monedas de la caja registradora. Paulette regentaba el restaurante y, ahora lo veo, se cogía a mi padre. Y a veces me dejaba fingir ser la cajera después de clase. Digo, fingir, porque no teníamos clientes. Pasó que la autopista con la que contaba mi padre nunca llegó, y el dinero se agotó, y mi madre enfermó, y Benny Austin regresó a Las Vegas, me topé con él en el Flamingo hace unos años. El único Waterloo de tu padre fue que siempre vivió 20 años avanzado a su tiempo. Me informó Benny la noche del Flamingo. El plan de la ciudad fantasma, el minigolf, la idea del blackjack automático. ¿Qué ves hoy en día? Hoy Harry Wyeth podría ser un Rockefeller en Silver Wells. Hoy Silver Wells no existe, repuse está en pleno campo de lanzamiento de misiles. Hablo de entonces, Mariah, de cómo era. Benny pidió una ronda de Cuba Libres, una bebida que yo no había visto pedir a nadie más que a mi madre, mi padre y Benny Austin, y le di unas cuantas fichas para que jugara por mí y fui al servicio y nunca volví. Me dije que porque no quería que Benny viera con qué clase de hombre estaba, estaba con un hombre que jugaba al bacarrá con billetes de 100 del otro lado del cordón. Pero no fue solo por eso. Ya puesta, no me andaré con rodeos. Me incomoda a él. ¿Cómo era? semana se encienden las luces, eh. se acaba la farsa. Te vistes de negro. de la mirada. Te va, te va, te va, te va, te va la noche y el fraco de la batalla. Te va, te va, te va, te va, te va a comprar en la boutique de temporada. Te va, te va, te va, te va, te va la fiesta y no dormir nunca en tu cama. Noches de colores secreto en los baños aparece puntual en la divina noche de secreto de colores en los baños aparece puntual en la divina discoteca clandestina. Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. Sintoniza Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Bueno, tocamos eh, un blues, eu. Eh. Dalle, dalle, dalle. Un, dos, tres, sí.